Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ։ Քաղաքապետը ստորագրել է որոշում Ստեփանակերտ քաղաքի օրվա տոնակատարության մասին։ Փետրվարին քաղաքապետի քաղաքապետարանի 2014 թվականի գործնեայության մասին հաշվետվության ժամանակ հնչել են մի շարք դժգոհություններ։ Ինչ է փոխվել դրանից հետո։ Մեր զրույցը քաղաքապետի առաջին տեղակալ Սուրեն Թամրազյանի հետ։ Քրեական տեղեկատու Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը ստորագրել է որոշում Ստեփանակերտ քաղաքի օրվա տոնակատարության մասին։ Քաղաքի օրվա նվիրված տոնական միջոցառումների կազմակերպման եւ անցկացման նպատակով ստեղծվել է հանձնաժողով, որի աշխատանքը կգլխավորի Սուրեն Գրիգորյանը։ Հանձնաժողովը մինչև հուլիսի 10-ը կներկայացնի տոնական միջոցառումների ծրագիրը եւ անհրաժեշտ ծախսերի նախահաշիվը։ Հիշեցնեմ, որ անցած տարվանից քաղաքի օրը նշվում է ոչ թե հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթ օրը, այլ սեպտեմբերի 3-րդ շաբաթ օրը։ Դուք լսում եք Մայրաքաղաք ծրագիրը։ Փետրվարին քաղաքապետի քաղաքապետարանի 2014 թվականի գործունեության մասին հաշվետվության ժամանակ հնչել են մի շարք դժգոհություններ։ Ինչ է փոխվել դրանից հետո։ Մեր զրույցը քաղաքապետի առաջին տեղակալ Սուրեն Թամրազյանի հետ։ Պարոն Թամրազյան, փետրվարին, երբ քաղաքապետը հաշվետվություն ներկայացրեց 2014 թվականին քաղաքապետարանի գործնեության մասին, ներկա էր նաև ԼՂՀ նախագահը։ Բակո Սահակյանը մի շարք նկատառումներ հայտնեց եւ մասնավորապես իր դժգոհությունն արտահայտեց քաղաքի կառուցապատման վերաբերյալ, նշելով, որ դարձյալ կառուցապատումը շարունակվում է քաղաքաշինական նորմերի խախտումով։ Նա այդ դիտողությունը արել էր նաեւ 2014 թվականին փոխվել էր բաժնի պետը, նույնիսկ բաժնի պետին դիմեց, ինչու է նույնը կրկնվում։ Ըստ երևույթին գործը անձանց մեջ չէ Իհարկե նաև անձերից կախում ունի։ Գլխավոր պատճառն այն է, որ քաղաքը չունի գլխավոր հատակագից։ Համաձայն եմ եւ հաստը քաղաքում կա, որ քաղաքը զարգանում է ոչ կանոնավոր կառուցապատումով։ Յուրաքանչյուր քաղաք, որը պիտի կառուցապատվի, պիտի կատարվեն շինարարություն, որը պիտի զարգանա, պիտի ունենա, այո, իր գլխավոր փաստաթուղթը, ինչպես երկրի համար կամ գլխավոր փաստաթուղթ սահմանադրություն, այնպես էլ քաղաքի համար պիտի լինի գլխավոր փաստաթուղթը, գլխավոր հատակագիծը իր կառուցապատման եւ մանրամասն շինարարության նախագծով հանդերձ։ Դեռևս 2009 թվականին Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի եւ ԼՂ քաղաքաշինության նախարարության մասնագետների կողմից փորձ է արվել մանրամասն կառուցապատման գոտեավորման նախագծի հաստատման, բայց այն մնացել է ոչ ավարտված եւ նախորդ տարի մեր իշխանությունների հրավերով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն այցել քաղաքաշինության նախարարը մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարը եւ պայմանավոր հնարավորություն է ձեր բերվել վերսկսեն այդ աշխատանքները։ Պետք է ստորագրվի ՀՀ քաղաքաշինության եւ ԼՂ քաղաքաշինության նախարարների միջև համաձայնագիր, ըստ որի էլ պիտի արդեն այդ աշխատանքները սկսվեն։ Պետք է հաստատվի առաջինը ճարտարապետական առաջադրանք գլխավոր հատակագծի, որի նախագիծը արդեն իմ սեղանին է եւ մենք ուսումնասիրում ենք եւ մոտակա ժամանակներին կփորձենք այս նախագիծը ներկայացնել ԼՂ կառավարության հաստատմանը։ Հավանության դեպքում կսկսվեն գլխավոր հատակ վարչակարգի հաստատման ուղղված աշխատանքները։ Գլխավոր հատակագիծը պիտի կազմվի։ Կմասնակցեն հայաստանյան մասնագետներ։ Պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության եւ Երևան նախագծի մասնագետները գործողեն Ստեփանակերտ, որտեղ կիրականացնեն իրենց աշխատանքները։ Արդեն երկու այց ես կազմակերպել եմ եւ գործողել մեր ճարտարապետական եւ քաղաքաշինության բաժնի պետին, թե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն եւ թե Երևան նախագիծ փակbaş դերական ընկերություն, որի արդյունքում ստեղծ ստացվել այս ճարտարապետական առաջադրանքը գլխավոր հատակագծի վերաբերյալ։ Հույս պահենք, որ որոշ ժամանակ հետո, 1-2 տարուց հետո այս խոսակցությունները այլևս չեն լինի։ Նշեմ, որ գլխավոր հատակագիծը ինքը իրան սպառում է 10-15 տարում դեռևս հաստատված է 2000 թվականին եւ հույսով ենք, որ առաջիկա այս 2 տարիներում մենք կարողանանք հաստատել գլխավոր հատակագիծը եւ առաջնորդվել դրանով եւ կառուցապատնել մեր քաղաքը։ Պարոն Թամրազյան, երբ հոկտեմբերի 1-ից ուղևարձը 70 դրամից դարձավ 100 դրամ, հիմնավորումներից մեկն էլ այն էր, որ սպասարկումը բարելավելու համար գումարը անհրաժեշտ եւ ուղևարցի բարձրացմանը զուգահեռ ուղևորների տրանսպորտային սպասարկման մակարդակը կբարձրանա։ Այնինչ մի քանի ամիս անց հենց նախագահն ինքը դժգոհություն հայտնեց տրանսպորտային սպասարկումից։ Ամեն անգամ, երբ ուղևարցը բարձրացնում է, նույն հիմնավորումը լինում է. կբարձրացնեն, չեն բարձրացնի, միևնույն է, ինչ պիտի փոխվի, փոխվում է, ինչ չպիտի փոխվի, չի փոխվում։ Օրեր առաջ խորհրդակցություն եմ կազմակերպել եւ հրավիրել Լազոր մարմնի ներկայացուցիչներին, մեր քաղաքապետարանի մասնագետներին եւ սպասարկող կազմակերպությունների Ստեփանակերտ սերվիս, Փակված դերական ընկերության եւ ՄՀՍՊ-ի ներկայացուցիչներին խորհրդակցությունը սկսել է դժգոհություններով եւ այն ինչ մենք ակնկալել ենք սակագնի բարտարացման այսօրվա դուրսամ գրեթե այդ կազմակերպությունները թե չեն հասցնում թե չեն կարողանում անել բայց կա եւս մի հանգամանք եւ ինչու եմ ես իրենց հավերել ասինքն մենք արդեն հասել ենք մեր ուզածին արդեն ունենք Ստեփանակերտ քաղաքի միասնական ճյուղացուցակի մակետը շատ կարեւոր հանգամանք այո շատ կարեւոր հանգամանք է եւ այդ խորհրդակցությունը ես կազմակերպել եմ որ เป զի մի շաբաթ շաբաթից մի 10 օրից արդեն on-line-ված կերպով Ստեփանագերտի քաղաքապետի մոտ կլինի խորհրդակցություն։ Հույսով եմ մենք արդեն կհաստատենք այդ շվացուցակը, որ เป զի այդ շվացուցակներից քաղվածները մենք արդեն տեղադրենք մեր կանգառներում, որ เป զի մեր ժողովուրդը վերահսկեն այդ կազմակերպություններին։ Ինչու՞ չէ, իհարկե մենք էլ ենք վերահսկելու, բայց արդեն ըստ տևողության, ըստ ժամերի ու ըստ բոլոր երթուղիների կզետևեն ցուցատախտակներում այդ տեղեկությունները եղել են դժգոհություններ եւ առաջարկներ այդ իսկ պատճառով պատճառով այդ մակետը երկու օրինակից հանձնվել են սպասարկող կազմակերպություններին, որ เป զի իրանք առաջարկությունները ներկայացնեն եւ մի շաբաթ ժամանակ է տրվել եւ որ เป զի մի շաբաթից հետո նորից հավաքվենք եւ փորձենք հաստատել այդ միասնական չվացուցակը։ Սակագնի բարձրացումից հետո բանավոր պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ծայրամասային մեր փողոցներից շատ են դժգոհում։ Արեշ թաղամասում կերկարացնենք վերջնակետը մոտ 600 մետրով ՄՀՍՊ-ի տնօրենի խոսքերով միջև Աշուն Արեշ թաղամասի համար համար կներկրվեն ավտոբուսներ, որ เป զի կարողանանք նորմալ որակով տրանսպորտային ծառայություն մատուցել։ Ինչ վերաբերում է գիշերային ժամերին սպասարկմանը տրանսպորտային, ապա ունենք նորմալ արդյունք եւ այսօրվա դրությամբ գրեթե ժողովուրդ չեն բողոքում, բացի Արեշ թաղամասից, բայց այն երթուղիները, որոնք սպասարկում են ավտոբուսներով գիշերվա ժամերին, ժողովրդին ապահովում են նորմալ ծառայություններով։ Հաշվետվության ժամանակ խոսք եղավ նաև աղբահանության մասին, նոր աղբատեղի մասին եւ նշվեց, որ սանիտարական նորմերը չեն պահպանվում, աղբատար մեքենաները աղբթափում եւ առանց լվացվելու դուրս են գալիս, խոստացան, որ շտով ջուր կանցկացնեն տվյալ մասնավոր հիմնարկ, բացի այդ հիմնարկը ճունի տեխնիկա, վարձակալում է սանմակրում գազམ་ակերպության տրակտորը, ճունի աղբը տեսակավորող սարք, ձերքով են տեսակավորում, մրցույթ է հայտարարվել եւ այդ մրցույթում հաղթող է ճանաչվել այն ընկերությունը, այս անվանումը չեմ իմանում, այն ընկերությունը, որը հիմա շահագործում է աղբատեղին։ Պարզապես տարակուսում ես ինչպես է այդ ընկերությունը հաղթող ճանաչվել, եթե ճուններ համապատասխան տեխնիկա։ Փոխվարչապետը բնապահպանական վճարի փոփոխության մասին առաջարկություններ արեց, որպեսի վիճակը բարելավի, փաստորեն Սան Մակրոմ կազմակերպությունը սկզբում վճարում էր 20 դրամ, հետո դարձրին 100 դրամ 1 տոն աղբի դիմաց, բայց վիճակը չի փոխվել։ Վիճակը նույնն է։ Իսկ Աչափնյակ թղամասի բնակիչներն էլ մանավանդ ամռան ժամանակաշրջանում բողոքում են եւ տեղին են բողոքում։ Դերևս 2013 թվականին հարց բարձրացվավոր կենտրոնական աղբանոցը պիտի տեղափոխվի մի այլ վայր, կապված Ստեփանագերտի օթանավակայանի շահագործման հետ եւ որոշեցին, որ աղբանոցը պիտի տեղափոխվի Լղազգերյանի շրջանի վարչական տարածք, աղբանոցից պետք է օգտվեն Ստեփանագերտ քաղաքը, Ասկերան քաղաքը եւ Շուշի քաղաքը նախնական աղբանոցը օգտագործում էր սամակրում համայնքային ոչ արևտրային կազմակերպությունը եւ 13 թվականի վերջերին ԼՂ կառավարության կողմից անցկացված մրցույթի արդյունքում, որին ի դեպ նշեմ, որ այլ ընկերություն մասնակցել է հետաքրքիր է։ Ուզում եմ հատուկ նշեմ, որ Ստեփանագերդի քաղաքապետարանի ներկայությունը այդ մրցույթում չի եղել։ Ընդհանրապես Ստեփանագերդի քաղաքապետարանը ընդհանրապես չի իմացել, որ նման տիպի մրցույթ կա կամ նման տիպի մրցույթ կայանում է։ Հայտնվել է մի հատ կազմակերպ գիտություն այսօրվա դրությամբ Promservice կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, որը առաջարկել է մեր Սան Մակրոմ համայնքային վաճառութային կազմակերպությանը իր ծառայությունները եւ մրցույթի արդյունքում հաղթող կնքվել է համապատասխան պայմանագիր, ինչպես նշեցիք 2014 թվականի ապրիլին 18 դրամով ինքը հաղթել է եւ կնքվել է պայմանագիր 20 դրամ 1 տոննայի դիմաց, որ เป զի վճարվի սանմակրման կողմից եւ այդ 20 դրամը 2014 թվականի հունիսին վերաձևակերպվել է եւ դարձել 100 դրամ։ Քաղաքապետարանը որևէ լծակ չունի, որ เป զի ազդի տվյալ կազմակերպության վրա փաստորեն ստեղծվել է այն իրավիճակը, որ սանմակրում կազմակերպ կազմակերպությունը ընդամենը ընկել է պայմանագիր ու պայմանագրի շրջանակներում աղբը հասցնվում է միջև աղբանոց, այլևս մենք արդեն լիազորություններ չունենք։ Իրավիճակից ելնելով, որ իրոք մեր բնակչության բողոքներից, աչափնյակի ժողովրդի բողոքներից կազմակերպել ենք ստուգում ներգրավելով հակահամաճարակային ծառայության մասնագետների եւ արտակարգ իրավիճակների մասնագետներին, ողջվել է, որ այնտեղ տիրում է ոչ թե ուտիլիզացիայի գծով, թե աղբի կուտակման մի պահ ստեղծվել այն իրավիճակը, որ արդեն աղբը տեղ չկար թափելու։ Այդ ահավոր տարածքում աղբը տեղ չկար թափելու, թե տեխնիկայի, թե ամեն ինչի բացակայության պատճառով էլի փորձել ենք ընթառաջ գնալ օտովյալ կազմակերպությանը նորից հրավիրել բանակցությունների, բայց կազմակերպության թե ներկայացուցիչ, թե տնօրենը, տնօրենը ընդհանրապես խուսափում է մեզ հետ շփումից եւ ներկայացուցիչներն էլ ասում են դուք ողջ չունեք, դուք բերեք աղբը թափեք ու գնացեք ձեր ընդամենը էտ է։ Բայց հաստորեն դժում են մեր ժողովուրդ, այստեղ դժում է մեր էկո համակարգը, այստեղ դժում է եւ այսօրվա դրությամբ իրավիճակը մնում է նույնը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս առաջին փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանն էր։ Բացում ենք Մայրաքաղաք ծրագրի քրեական տեղեկատու էջը։ Այն կազմված է ԼՂ ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի հիման վրա։ Հունիսի 13-ին ԼՂՀ ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության եւ ԼՂՀ ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության ծառայողների համատեղ իրականացրած օպերատիվ աշխատանքների շնորհիվ Իսրայել օրու փողոցի N տան բնակիչ 1968 թվականին ծնված Աշի տնամերձ հողամասում զննությամբ հայտնաբերվել է վերջինիս կողմից ապօրինի ցանված ու մշակված կանեփանման բույսի 7 թուփ։ Հունիսի 13-ին ժամը 18:10 րոպեին Պարսեղովի փողոցի 4-րդ շենքի N բնակարանի բնակչուհի 1978 թվականին ծնված ԼՄ-ն դիմել է ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչություն հայտնելով, որ նույն օրը ժամը 11:30 րոպեի սահմաններում Կամոյի փողոցում գտնվող իրեն պատկանող հագուստի խանութից ոմն Ռուզաննա գողացել է 45000 դրամի համարժեք հագուստ։ Վարչության ծառայողների կողմից տաք հետքերով ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ ողջվել է, որ նշված գողությունը կատարել է Հարությունյան առաջին նրբանցքի Էն տան բնակիչ 1975 թվականին ծնված Ռուզաննանն եւ նրա դուստր 2005 թվականին ծնված Լնն։ Գողոնն արգրաված է։ Հունիսի 16-ին Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչ 1951 թվականին ծնված ԳԲ-ն ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչություն կամովին հանձնել է մեկ փողանի 12 տրամաչափի կարճեցված փողով հրացան, տարբեր տիպերի 4 նռնակ, 20 պայթուցիչ, մոն տիպի ականի երկու պայթուցիչ, ազդանշանային 6 հարթիր, երկու ծխագլանակ, 300 գրամ տրոտիլ տիպի պայթուցիկ նյութ, ինքնադիքի երկու պահունակ եւ տարբեր տրամաչափերի 327 փամփուշտ։ Հունիսի 17-ին ժամը 14:30 րոպեին Մարտունու փողոցի Էնտան բնակիչ 1983 թվականին ծնված Ս. Գնդիմել է ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչություն, հայտնելով, որ նույն օրը ժամը 8-ից մինչև 11:45 րոպեն անցած ժամանակահատվածում անհայտ անձը մուտք է գործել իրենց տան բակ եւ գողացել ավտոմեքենայի երկու մարդկոց։ Տաք հետքերով ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ նշված գողությունը կատարելու կասկածանքով Բերմանը ենթարկվել Արաքելյան փողոցի առաջին շենքի N բնակարանի բնակիչ 1989 թվականին ծնված նախկինում դատված ԱԲ-ն։ Գողոնն արգրաված է։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի հունիսի 19-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։